Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. et Egunon, una des eta de Gironde eskualdean bere Magdoko sorpresa bat ukandu bezero batek arru puska bat odolez betea atseman baitu janariaren barnean. Argazki batean ikusten da, eskularru puska hori da empleatu batek zauri bat egiten duerarik emaiten duena eta odola ez isurzeko janarian egina da untxalaz. Salbu, hau galdu duela eta ogiartekoan uh, kokatu dela, draivean hartu zuen uh, etxen jateko, Eta problema aipatu duelarik eh, ostatukoek beste vroap bat eskenidakote plenta ezagidu unengatik espaita kontsideratua izan. Abisu bat, alokatzeko estudio bat, konvanzion deitu Pariseko auzoan. Hamazazpi metrak adatu, seieun eurotan. Behatzik gazte aurkeztu dira, Baina maleruski, denak batean ber estudioan behartuak izan dira kolokazioan bizitzea. Urgentzian, denak sekatzen zuten apartamendu bat, denak provinziakoak edo kanpotik dinak. Nadia izan da lehina, oita zazpi urteko neska hunek, sorpresa bat ukandu, oren baten buruan, bera instalatu orduko, beste bat, fede honez, alokatu berri zuen estudiorat sartzen baitzen, oren bat berantako bigeren presuna bat da eta hiru eta bederatzi arte horaxe izan da. Abisuaren egileak berak azpi alokatzen zuen apartamendu hau eta dio nahi duela bere apartamendua berriz alokatu nantesen duen ikastaldi baten denboran. Bizitarazten du tokia eta interesatuek behar dute mila eta mila zorzion euro arte eman diruz kozionea eta lehen alokairua aintzinatzeko hotz gizon errespetagarria idurizuela itxuraz beden, denek konfientzaskoa atzeman dute eta ongi besti, beraz denak harrapatuak izan dira manera hortan gizona desagertu haintzina. Hiri berin, Nafarroako hidian, sakuren astarnak edo adeenak nahi dira bildu, asolaguti duten sakordea beak zigortzeko beren laupatadun abedeak kaka egiten duelarik, hau ez badute biltzen. Sakordea behen eta eriko etxaren artean polemika sortu du unek, eriko sakurek behar bai lukete banaka beren patia presentatu fitxatuak izaiteko. Manera hortan kaka bat atxemaiten manimada lurrean, azterketak egiten egin eta egilea identifikatuko da. Jabea zigortu lezakete manera untan. Legearen zentzugabekeria aipatzen da, biztan lehek eh, denek behar luketerarik eh, zerbitzu berri hau pagatu, kario ateratuko baita, bilketa eta analisien egitea kakabako txaindako. Info beldurgarrietan hau ez da gaizki. Keili Muzart Ego Karolinako ogoi urteko neskak Eliza baten aintzinean erritipi batean bere begiak erotik ateratu ditu eskuz. Metanfetamina droga eta identifikatu gabeko beste droga batzu bazituen harturik, drogaturik neork ez du gelditu ahal izan. Polizia berantegi heldu da ere. Tratamendu bat gainera tabiatu nahi zuen disentoxikatzeko eta zumeitegun lehenago autu hori egin zuen zuen. Baina keilik bestaldi batez hartu du metanfetamina txar bat eta hor botz batzu entzun zituela agintzen zakotena bere begien sakrifikatzea nahi balima zuen paradisurat joan. Lekukoek errandute oiuka ari zela minez eta hor begi eskuan zuela oartu direla eta segitu du bere itxuskedia denen aintzinean ospitalerat eramana izan da, baina medikuek ez dituzte bere begiak salbatu ahal izan. Geruztik, drogaren landieretaz jendea oartaraztea espero du neskak, ez duela berriz hartzeko gogorik segur, osagarri honean da gaur egun eta protesak eh, eman behar dizkiote eta diru bilketa bat ere abiatu dute, nahi baitiote itxu gidatzeko sakur bat eskeini. Gaurko azken zazukeria harinagoa da, eh? Egazkin bat lurgerat behar izan da pausarazi pilotuak delibero hartu du bidaiari baten puzkeren gatik egia erran. Transavia Airlines, kompaniako egazkinak, Dubai Amsterdami lotzen zuen egalaldian borroka bat sortu da horren Bidaiari batek errefusatu bailuke usterka egitetik gelditzea hauzuek galdeginik ere. Giroa berotu da, pilotoa din arte eta ez dira alaike gelditu, beraz unek dire du, Austrian pausatzea. Laudiende galdezketatu ditu poliziak, horietarik bik errandute, ez zutela deus ikustekorik eh, kaka nahaslearekin. Ez dute gehiago bidaiatzen halko kompainia unekin, baina ez dute beste erako zigorrik ukan ere. Besterik ez hasteuntako, izan utxat, ondoko aste hartio, beste ezazuk ere batzondako. dako. Voilà le zazou, voilà le Il Y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, des yeux, des